Dormi, Iisuse, prung divin, Îngeraș din ceruri vin, Să-ți aducă flori și stele, Să te îmbraci frumos cu ele. Dormi, Iisuse, prung divin, Îngeraș din ceruri vin.